Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Փետրվարի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերն ադրբեջանական զինուժը ականանետերով շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանցիների դիակները դեռ չզոգոտում են։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն Ադրբեջանի հարձակման փորձի մասին տեղեկացրել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Այսօր Սումգայիթի ջարդերի 29-րդ տարելիցն է։ Հակառակորդի հերթական սադրանքը չի անդրադարձել Թալիշի վերաբնակեցման գործընթացին։ Արցախի ազգային ժողովի Արցախ հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի падգամավորները հանդես են եկել հայտարարությամբ այսօրվանից սկսվում է մեծ պահքի շրջանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 85 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1150 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել Արևելյան, Հյուսիսարևելյան եւ Հյուսային ուղություններում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է 9 եւ 27 արկ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վերջապես հրապարակել է փետրվարի 25-ի առավոտյան Արցախյան դիրքերի ուղությամբ ձեռնարկած հարձակողական գործողությունների արդյունքում Չեզոկ գոտում հայտնված իր զոհերի անունները չմոռանալով հիշատակել, որ դիակների տարհանման գործընթացին խոչընդոտել է Արցախյան կողմը նոր պահանջներ առաջ քաշելով։ Այս մասին հայտնում է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ փետրվարի 25-ին ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի միջնորդությամբ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն փետրվարի 26-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենար Չեզոկ գոտում հայտնված ադրբեջանական դիակների դուրսբերման գործընթացը, սակայն երեք ադրբեջանական դիակների տարհանման գործընթացը չի իրականացվել իրականացվել ոչ թե արցախյան, այլ ադրբեջանական կողմի մեղքով, քանի որ վերջինս խախտել է բանակցությունների ընթացքում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին եւ Ռիչարդ Հոգլանդը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում վերջին շրջանի լարվածության աճի վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել։ Նրանում ասված է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունների տեղեկությունների, ինչպես նաեւ այլ աղբյուրների համաձայն, փետրվարի 25-ի վաղ առավոտյան շփման գծում հրադադարի լուրջ խախտում է արձանագրվել, ինչի արդյունքում կան տուժածներ։ Մի քանի մարմիններ դեռևս մնում են չեզոք գոտում։ Կողմ Կողմերը միմյանց մեղադրում են դիվերսիայի փորձի մեջ։ Համանախագահները կոչ են անում կողմերին ավելի վաղ շփման գծի մոտեցված ցաներ ռազմական տեխնիկան պահել ներկա դիրքերում եւ թույլ տալ վերցնել մահացածների մարմինները։ Համանախագահները հիշեցնում են կողմերին ուժի կիրառումից զերծ մնալու իրենց հանրությունների մասին, ասված է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև շփման գծում ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած հարձակման փորձը Բաքվի հերթական հարվածն է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղ կարգավորման ուղությամբ Հայաստանի եւ Յակոմիսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերին։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը անդրադառնալով Ադրբեջանի զինուժի կողմից հարձակման փորձերին։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշվում է Կրկին միջազգային հանրության առաջին հերթին Յակոմիսկի խմբի համանախագահ երկրների ուշադրությունն են գրավի խնդիրում Բաքվին սթափեցնելու իրականության դաշտ բերելու խիստ անհրաժեշտության վրա։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը Յակոմինսկի խմբի տարածած հայտարարությունը տարօրինակ է համարում։ Տարօրինակ է հայտարարության այն հատվածը, որտեղ նշվում է, որ կողմերը իրար են մեղադրում այդ էսկալացիայի մեջ։ Դրանից հետո խոսվում է այն մասին, որ պետք է վերադարձվեն զոհվածների դիակները։ Սա այն պարագայում, երբ մենք գիտենք, որ խոսքը վերաբերում է միայն ու միայն ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայիների դիակներին, ասել է Սերգեյ Մինասյանը։ Նրա խոսքով մեղավորներն ավելի քան པարզ են։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում վերջին օրերին հակառակորդը սրել է իրավիճակը։ Ըստ շրջանառվող վարկածի դիվերսիոն գործողությունները ղեկավարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, ով այդ օրերին գտնվում էր սահմանագծում։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված Էն զորամասի հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը հայտնեց, որ զորամասի անձնակազմը պատրաստ է նման մարտահրավերների։ Այս անգամ եւս հակարակորն արժանի հակահարված է ստացել, տվել զոհեր ու վիրավորներ առաջնագծում հակառակորդը փորձում է իրադրությունը մի քիչ ավելի լարված պահելու միտումներ է ստեղծում, իրականացնում է հրետակոծություն, տարբեր դրամաչափի հրադադարի ռեժիմի խախտումներ իրականացնում, բայց մեր ստորաբաժանումները բրիվ կազմում պատրաստ իրենց մարտական դիրքերում եւ պատրաստ են հակառակորդին դիմակայելու ոչ միայն դիմակայել, այլև արժանի հարված հասցնելու։ Հատկանշական է, որ փետրվարի 24-ին Տշնամին թիրախավորել է ոչ միայն մարտական հնակետերը, այլև բնակավայրերը։ Թալիշում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Լևոն Ապրեսյանի խոսքով հակառակորդի կողմից արձակած արգերն ընկել են գյուղի դիտարկվող տարածք։ Դրանցից մեկն ընկել է դպրոցական շենքի մոտ։ Բարեբախտաբար համայնքը ոչ մի վնաս չի կրել, զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Ինչպես ասաց Լևոն Ապրեսյանը, ապրիլից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ հակառակորդը կրակում է գյուղի ուղությամբ, սակայն հերթական սադրանքը չի անդրադարձել վրա վերաբնակեցման գործընթացին։ Հակառակորդը 9-15 սահմաններում է սկսել հրետակոծությունը եւ անընդհատ սկսել ուժեղացնել եւ հրետակոծությունը տևել է մինչեւ համարյա ժամը 1-ը։ Աշխատանքները ոնց ընթացել է, տենց էլ ընթանում։ Չի կանգնել։ Հիմա եղանակների տակածման հետ ծավալը ավելի է շատանալու, բար ժամանակից դրանք մեծ թափ կստանան։ Այն ինչ որ սկսված է ընթացքի մեջ է, այն տրամադրությունը, որ նախկինում եղել է նույն տրամադրությամբ էլ այսօր շարունակվում է։ Ցերտերը նահանջելուց հետո շինարարական աշխատանքները Թալիշում ավելացել են։ Եվրոստրոյ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության աշխեք Արամ Աղաբեկյանն ընդգծեց, որ նախատեսվող ծավալներին համապատասխան եւ աշխատուժն ավելացել եւ տեխնիկան։ Հանդեսուս հրան նախատեսած ավարտը սեպտեմբերի կտրվածքով նույն ձևի գյուղապետարանի շենքը հիմնական աշխատողները կազմում են 25-30 հոգի։ Հիմնական 80%-ը տեխնիկաներ են գտնում այստեղ, որպեսզի ավելի արագ ընթանա շինարարությունը։ Կյանքը բնականոն հնով է ընթանում նաև Սամանամերձ մատաղից գյուղում։ Համայնքում մարդիկ զբաղվում են իրենց առօրյա գործերով, տանիք են վերանորոգում, տնամերձ մշակում, դպրոցականները կրթօջախ հաճախում։ Ճիշտ է, գյուղի տարածք արկ չի ընկել, բայց մոտակա տարածքների հրթիռահրետակոծության ձայները լսելի էր։ Վախի հուսահատության ոչ մի զգացում։ Ուսման գործընթացը շարունակվել է, նշեց դպրոցի տնորեն Գեգամ Աղաջանյանը։ Մադավեսում ռմբակոծության ձայները լսվում էին, որոնք գալիս էին սահմանից։ Դասերն նորմալ շարունակվել են, աշակերտները հաճախել են դասի, գյուղը նորմալ կյանքով շարունակում է ապրել։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Սումգայիթի ջարդերի 29-րդ տարելիցն է։ Փետրվարի 27-ին Բաքվից ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող քաղաքում իրադրությունը դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Մի քանի հազար ադրբեջանցի ազգայնականներ սկսեցին ավերել քաղաքի հայ բնակչության տները, սպանել տանտերերին։ Այդ ջարդերն առաջին էթնիկ բռնություններն էին խսում նոր պատմության մեջ եւ մեծ դեր ունեցան ինչպես նրա ամբողջական փլուզման, այնպես էլ Ղարաբաղյան պատերազմի բռնկման գործում։ 1988-ից 1990 թվականներին ադրբեջանական իշխանությունների իրականացրած հայերի զանգվածային ջարդերի հետևանքով վտարանդի դարձավ Ադրբեջանի ողջ հայկական համայնքը առնվազն կես միլիոն մարդ։ Կոտորածները ոչ այլ ինչ էին, քան պատասխանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության խաղաղ ցույցերին, որոնցով պահանջվում էր իրականացնել ինքնորոշման համանդրական իրավունքը։ Փետրվարի 27-ից 29-ին պետական ամենաբարձր մակարդակով Սումգայիթում կազմակերպված եւ իրականացված ջարդերը համարժեք քաղաքական եւ իրավաբանական գնահատական ոչ այսօր չեն ստացել։ 1992-ի փետրվարի 25-ից 26-ը հայկական ուժերի ձեռնարկած ռազմական գործողությունների արդյունքում ազատագրվել է Ասկերանի շրջանի Խոջալու ներկայումս Իվանյան գյուղը։ ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի ստորաբաժանումները խաղաղ բնակչության համար թողեցին Միջանցք մարտական գործողությունների գոտուց անվտանգ հեռանալու համար, ինչի մասին ադրբեջանական կողմը նախորոք զգուշացվել էր։ Սակայն խաղաղ բնակիչների շարասյունը գնդակահարվել էր Աղդամի մատույցներում ԼՂՀ եւ Ադրբեջանի Աղդամի շրջանի միջև ընկած սահմանին, ինչ ինչն ավելի ուշ հաստատել է այն ժամանակվա Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովը այդ հանցավոր ակտը կապելով իրեն իշխանությունից հեռացնելուն ուղված ընդդիմության փորձերի հետ տեղի ունեցածի համար ամբողջ պատասխանատվությունը դնելով նրա վրա։ Այժմ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են տեղի ունեցածը հայերի կողմից իրականացված ցեղասպանություն ճանաչել, դրա համար գործի դնելով քարոշչական հնարավոր եւ անհնարին բոլոր միջոցները։ Արցախի ազգային ժողովի Արցախի հանրապետություն Եվրախորհրդարանական բարեկամական խմբի падգամավորները հանդես են եկել հայտարարությամբ նրանում մասնավորապես ասված է. Տարիներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից հայության նկատմամբ վարվող այլատիացության քաղաքականությանն այս օրերին գումարվել է նաև համաշխարհային հանրության մասնավորապես բարի կամքի տեր մարդկանց նկատմամբ ահաբեկումն ու անհանդուրժողականությունը։ Լապշինի գործում թվացial հաջողություն արձանագրելուց հետո Ադրբեջանի կեցվածքն ավելի լկտի ու սանձարձակ է դարձել։ Այս անգամ անգամ թիրախավորելով Եվրախորհրդարանի տարբեր երկրների խորհրդարանների падգամավորների հասարակական ու քաղաքական գործիչների։ Կոչ են կանում միջազգային կառույցներին հասարակական ու քաղաքական գործիչներին համարժեք քայլերով զսպել Ադրբեջանի հակաիրավական եւ հակամարտկային քայլերը, որոնք ամենաթողության տպավորություն են ստեղծում Բաքվի իշխանությունների մոտ եւ մեծապես վնասում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Պատերազմի վերսկսման մասին բարձրաձայնողներին խնդրում եմ չհաբեկել Արցախում ապրող իմ հայրենակիցներին մարտական հերթապահություն իրականացնող հազարավոր զինվորների ծնողներին եւ հարազատներին եւ մեր ժողովրդին ընդհանրապես, ասել է Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Նրա խոսքով 1991 թվականի սկսած պատերազմը դեռ չի ավարտվել, այսպես կոչված զինադատարի ռեժիմը խախտվել է անմիջապես զինադատարի կնքման օրվանից առ այսօր եւ խախտվելու է դեռ տասնյակ տարիներ։ Փոխվել նվազելու են զենքերն ու նրանց դրամաչափերը, տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները։ Եթե այն դիտարկում ենք որպես ռազմական գործողություն, ապա այն ժամանակ առ ժամանակ տեղի է ունենալու։ Այսօրվանից սկսվում է մեծ պահքի շրջանը, որը տևում է 48 օր՝ բունբարեկենթանից մինչև Սուրբ Հարության զատկի տոնի նախորեն։ Պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ցակում ունեցող սնդամթերք։ Պահքի ընթացքում հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորությունների չատախոսությունից, տախոսությունից, հայհոյանքից եւ այլ մեղքերից։ Մեծ պահքին անմիջապես հաջորդող շաբաթը կոչվում է ավակ շաբաթ եւ ընդգրկում է փրկչի երկրային կյանքի վերջին կարևորագույն իրողությունները՝ հաղթական մուտքը Երուսաղեմ մարզասերների համար։ Անցած շաբաթ օրը փետրվարի 25-ին Ստեփանակերտի համարվեց հիմնական դպրոցում տեղի ունեցավ Հայաստանի Սամբոյի հանրապետական առաջնությունը երիտասարդների ու պատանիների միջև Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հանրապետական առաջնությունը մարզիկների համար թերևս տարվա ամենակարևոր մրցումն է, որովհետև massամբ հենց այդ առաջնությանը ցուցաբերած արդյունքներից է կախված նրանց մարզական ապագան։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանի խոսքով այս մրցումներից հետո կորոշվի Հայաստանի Հանրապետության երկպատանների եւ երիտասարդների հավաքական թիմերի կազմը, որից հետո նախապատրաստվում Եվրոպայի առաջնությանը, աշխարհի առաջնության, որը տեղի կարիք ունենա աշնանը։ Առաջնության մասնակիցների թիվը Աշոտ Դանիելյանի հաղորդմամբ մոտ է 270-ին։ Նրանցից 200-ը ժամանել են Հայաստանից։ Նրա խոսքով Սամբոյի Հայաստանի Հանրապետական առաջնությունն Արցախում անցկացնելն արդեն հավակնում է բարի ավանդույթ դառնալ։ Արցախն արդեն 7-րդ անգամ է հյուրընկալում առաջնությանը։ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Լևոն Հայրապետյանը խոսելով ապագա ծրագրերի մասին նշեց, որ հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, նրանք որոշել են Նելսոն Ստեփանյանի անվան ամենամյա միջազգային բաց առաջնությունն այսուհետև կազմակերպել Արցախում, ԽՍՀՄ կրկնակի չեմպիոնի ծննդավայր Շուշի քաղաքում։ Նպատակը այն է, որ արտասահմանից տարբեր երկրներից մի 7-8 երկիր պարտադիր կմասնակցեն, որտեղ Երևան գալիս են Պրիբալտիկայի երկրները, վրացիք, ուկրաինացիք, Ռուսաստանը, որ դա 100%, Ռումինիան, Հունաստանը նույնպես մասնակցում Եվ մենք ուզում ենք այս турնիրը այս անգամ այս տարվանից Ղարաբաղում լինի եւ որտեղ մեր հյուրերը արտասահմանյան որ կան ստեղ եւ Ղարաբաղի հետ կցանոթանան, մեր Արցախի հետ կցանոթանան։ Եվ ձեզ կտա շնորհակալ։ Նրանք մեր խաթրով, մեծ հաճույքով կգնեն սև ցուցակ։ Դառնալով տեղի ունեցած առաջնությանը նշենք, որ այն անցկացվում էր 20 քաշային կարգերում, 10 քաշային կարգեր նախատեսված էին երիտասարդների, 10 պատանիների համար։ Առաջին տեղեր զբաղեցրած 20 մարզիկները մոտ ապագայում կմասնակցեն Հայաստանում նախատեսված ուսումնամարզական հավաքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։